Şonuň üçin ulamalar elmydama näme käbir atlary agzanlarynda näme diýýärler? Her bir at üç hakykatyň üstünden geçýär diýýärler. Düşündiňdämi? Ýazyň şo üç hakykady. Her bir at näme geljekde size gerek bolar. Her bir at näme üç hakykatyň üstünden geçmeli. Birinji hakykat dil hakykatynyň üstünden geçmeli. Bir hakykada näme diýilýär? Dil hakykat diýilýär. Arapça hakykatun lugawiýe diýilýär. Düşündiňmi? Hakykatun lugawyýa, Her bir söz hökmany suratda üç hakykadyň üstünden geçmeli. Birinji hakykada näme diýilýär? Dil hakykady, hakykatun lugawyýa. Ikinji hakykada näme diýilýär? Däp-dessur hakykady, urf-adat, urf-adat hakykat diýip ýazyň, urf-adat hakykady, däp-dessur hakykady. Düşündirilişi bar eken. Üçüň her biri bilen näme aňladylýan hakykaty bar.